Учени приключват работата над безболезнен метод, с чиято помощ хората с диабет тип 1 могат да контролират заболяването си. Нали Каладин се налага да обожда кожата си с игла до 8 пъти на ден, за да си поставя инжекция с инсулин хормонът, който държи под контрол диабета тип 1. Без инсулин нивата на кръвната му захар ще станат опасно високи и могат да доведат до фатален край. Каладин е на 54 години и от 25 години е диабетик. Той е свикнал с инжектирането на допълнителен инсулин до такава степен, че отдавна е загубил чувствителността си към обождането на кожата. Процедурата обаче си остава обременяваща. Трябва да редувам местата, в които поставям инжекциите, казва Каладин, който живее в Портсмут, Обединеното кралство, и работи като координатор на събития към Фундацията за изследване и грижи за диабета. Ако инжектирате на едно и също място твърде често, тъканта се уврежда и се образува бучка. А ако след това инжектирате в бучката, инсулинът няма да се абсорбира. Макар че намирането на лечение за диабет тип 1 е свещената крайна цел, друго иновационно решение за Каладин и милиони други като него по света ще бъде възможността да се поставя инсулин без игли или спринцовки, точно тук професор Давид Фернандес Ривас. Биоинженер към университета на Твенте, Нидерландия, вярва, че може да помогне, Фернандес Ривас ръководи изследователски проект, получил финансиране от ЕС, за разработването на метод за слагане на течности в кожата и на други меки материали, като се използва компресиране вместо игли. Техниката е позната като Bubble Gun, пистолет Bubble, каквото е и наименованието на петгодишния проект. Който продължава до края на 2024 година Фернандес Ривас изобретява Bubble Gun с изследователския си екип, който сега прецизира технологията с надеждата да я превърне в реалност.